Oh, Winter. Dein Lieblingscousin Martin. Ey, Martin hat gedacht. Was soll abgehen im Knast, Digga? Pumpen, fressen und schlafen. <laughs> Digga, was hab ich in den Nachrichten gesehen? Haben die Razzien und sowas bei uns gemacht? Ja, aber natürlich nichts gefunden. Digga, was denken die, wer wir sind, Digga? Narcos oder was? Ja, scheinbar. Die Narcos wollen, können wir haben. Können wir haben. Können wir haben. el fuego que arde tu piel, soy el agua que marca tu palma, palma. Yo soy, y tuyo será, y tuyo será, y tuyo será. Yeah. voll mit Geld wegen Kokain. Das Taxi wird bestellt, sie haben Bock zu ziehen. Meine ganze Sie kommt raus aus der Matrix Brille auf, denn die Augen sind smartes Wird verkauft, doch verbraucht wird hier gar nichts Mach Cash mit dem Team, gib es aus, hier war Dramis Gib den Joint, denn er riecht nach Amnesia Sonne freut, bin trainiert wie Vegeta Fünf aus, bin in meiner Favela Sie tanzt für ein Drama Macarena Ja, sie macht alles für mich Hauptsache, ich pack ihr Herz auf den Tisch Einmal sie über das ganze Gesicht Hab sie analysiert, alles Mathematik, ja, ja Die Taschen voll mit Geld wegen Kokain Das hat sie mitbestellt, sie haben Bock zu ziehen Meine ganze Stadt betäubt von dem glänzenden Zeug Acht Plätze in komm und greif was von mir Zieh auf die Bahamas wegen Kokain Liege flach im Wasser wie ein Krokodil Jeder hier ist Freund von dem glänzenden Zeug Euer Best, neues Freund Was für eine Spiegel geht und Texte und mich selbst. Will Ferrari, schwarz, rot und in Gelb. Kokainer schwarz, rot für die Welt. Ey. Also warum kompliziert? Das kann doch einfach laufen. Deine Frau, sie kommt zu mir, weil sie die Steine raufen. Hab sie alle so fixiert wie auf den Scheiterhaufen. Nimm mal nur so viel, dass keine stimmt. Sie sollen weiter kaufen. Bin ich da, von die Junkies und schützen Ist mir scheißegal, wenn sie anfangen, sich zu spitzen. Poker wird sich kugeln, denn der braucht euch drin? Ein wieder mal nur aus Aufgewinnen. Die Taschen voll mit Geld wegen Kokain. Das Taxi wird bestellt, sie haben Bock zu ziehen. Meine ganze Stadt betäubt von dem glänzenden Zeug. Von Grenze ist durch, so und kauft was von mir. Flieg auf die Bahamas wegen Kokain. Lieg im flachen Wasser wie ein Kokain. Bitches ist, Digga, hast du das nötig? Denk mir so, nö, aber das Nass ist so ölig Mache weiter Schnapp, weil sie schnappen mich eh nicht Stapel so viel Batzen wie möglich Eins, ah. zwei, ah. drei Dinger flex Die Zahlen für ein kannst ist doch Kriegen 06 ah. Direkt hier vom Hafen und niemals geschickt Mein Handy schon wieder besetzt die Taschen voll mit Geld wegen Kokain. Das Taxi wird bestellt, sie haben Bock zu ziehen. Meine ganze Stadt betäubt von dem glänzenden Zeug. Was ist für den kommt was von mir? Flieg auf die Bahamas wegen Kokain. Liegen flach im Wasser wie ein Kokos.